Longa pit vettura voyaggio in 1970. Anto du semainoi aperis EN conduco al mia racconto pri mia pit vettura voyaggio in 1970. Cai pasintan mardon mi facte comences la racconton. Multe mi povus ancora racconti, sed, porque ne estu TRO, mi finas hodiao selectante nur tri episodoin. 1. Post tri au quart tagoi in Lisbono, mi daurigis la petveturadon suden pur iri al suda Hispanuio. Io momente, in la camparo, cunt min sciofforo de malgranda camiono. Ni veturis sur sinua sioseo. Post mal multe da tempo, mi perceptis che che la camiono io mette chanceligis. Secrete mi rigardis la scioforon de flanque, cae vidis che li estis dormema. Evidente, mi timis accidenton, sed mi ne curages diri ion ein. Tamen post circao duona horo, cae multe da timado, mi demandes lin ciu li ne estas tro dormema. Li neis. La camionu daure chanciligis, cae mi daure timis. Post quelque da tempo, la soforo haltigis la camionon aput simpla mangeio. Cion li faris? Quan cam li estis dormema, li trincus vinon. Mia timo pli grandigis, cae mi estos preferinta ne plu veturi cun li, sed unue mi ne havis bonan pravigon, char mi ne volis diri la veran chialon, cae due mi esis mese de la camparo, cie esis tre mal multe da trafico, til che estintus tre versaine, che mi devos attendi multe da tempo por esti comprenata de alia automobilisto. Do postiu pauso mi daurigis la vetturum con li, sed prescau tremante de timo. Bon chance ne occasis accidento. Du. In suda Hispanuio, in la fama regiono Andalusuio, mi successes visite la belan urbon Sivilio, Sivilla, cae ancao Granadon, Granada, cie trovigas la famega Maura Palazzo Alhambro. In ambau urboi mi pied iris multe. In Granado, mi ec suprin iris la monton, sur kiu situas la Alhambro, kai alian monton, sur kiu vivis ciganoi en cavernoi. En Hispanuio mi volis ancao iri al iu plagio, cae mi selectis, anta ol iri al Granado, la tiam treconatan urban urbon Marbella, kie esis eclogintai riciuloi cae famuloi. Die mitra noctis in iunu largas Tiam, Diam post agmese mi pasiges la unuan foion quelcan tempon sur la plagio, mi cusigis sur ventre cae sur havante nur ban calsonon sur la sablo, cae ec dormis pro la cegigio. Tiam mi vecigis post circa quar horoi, quar horoi sub la sunu, Mi preskaŭ ne sukcesis moviĝi. Mia tuta dorso estis sunprolumita kaj terure doloris. Malfacile mi piediris al la junuular gastejo. Tie mi bezonis resti du tagojn sen foriri, ĉar tiu movo multege dolorigis min. 3. Kiam la doloro iomete malpligrandiĝis? Mi daŭrigis la petveturon ĝis Granado kaj poste norden direkte al Madrido inter la du urboj la ŝoseo trapasas preskaŭ ĉiam la kamparon. En tiu regiono julie la vetero estas varmega. Mi memoras, ke unufoje mi bezonis atendi sufiĉe da tempo apud ŝoseoruciĝo meze de la kamparo proksime. existis nur quelcae arboi. Oni pensas che vento mildigas varmon, tamen tiam la propra vento estis tion varmega che mi besonis casi min malantau dica arbo. Ciam mancis eble 200 km gis Madrido, automobilisto lasis min ce la choseo apud villaggetto. Tie mi attendis, attendis, attendis veturis mal multe da autoi, cae ne automobilisto comprenes min. Mi attendes pli ol quin horoin. Je la comenzo de vespera crepusco mi pensis, cion mi farus nun? Mi eniris la villageton por serci iun tranocteion, sed existis nenia. nia. Mi revenis alla chosseo cae daure attendis, jam en malhelo. Vi povas imagi che mi estis tre mal tranquilla. Fine preterpassis rapidega auto. Post quindec metroi, di haltis subite cae retroveturis rapidege. Iuna automobilisto comprendis min. Estis tute mal lume, la choseo esti sinua, cae la automobilisto stiris terure rapide. Evidente mi sentis timon. Post quelca tempo mi curages diri, ciu tio rapidezu ne esas tro dangera. Li respondis che li cutimas stiri tiel, che li besonas rapidegi, char li partoprenas tio momente in ralio, cae che li comprenes min por conversatie iomete por ne ecdormi. Bona consolo por mi mi daure timis accidenton cae exentis grandan tranquilligion ciam pos du horoi ni alvenis al larga, recta, heligita choseo en la periferio de Madrido. Poste. Nu, tio esis la lasta de la tri episodoi pri cioi mi volis paroli. Mi nur mencio ancora che mi visites la plei grava in visitindagion di Madrido dum du tagoi veturis autobuse al Toledo por visite anca o tion belegan antiquan urbon dum unu tago, poste pet veturis al Barcelono, cae shipe iris alla insulo Ibiza, cio estis anton le longe malcovrita de hippioi cae aliae homoi cioi shatas la naturon. Post quelcae tagoi mi comences mian veturadon al Pariso, Tie mi fine alvenes tutte elcerpita, sed felicia.